أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام Studio Tauhid Islamska omladina Beč الله والإسلام Hoćemo li se odreći svoje vjere? Hoćemo li se odreći Kur'ana koji kaže innemel mu'minune ihva? Svi mu'mini mogu biti samo braća i ništa drugo.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 Do kraja ovih časnih kuranskih ajeta nužno nam je da se podsjetimo na neka od ovih značenja koja su navedena, navedena u ovim ajetima. uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala spominjući nam i učeći nas velikim događajima koji će se desiti pred i u toku sudnjega dana obavještava nas tom velikom musibetu koji će zadesiti cijelokupno čovječanstvo. To jeste o tome da će taj dan biti težak nebesima i zemlji i da će te promjene biti temeljite, da će doći do potpunog gašenja života i sve živo okusit će smrt. Samo onaj koji nije postao i koji neće nestati, on jedini ostaje u životu. Sve ostalo okusit smrt mora. Kullu nefsin dha'iqatul maut. Svaka osoba okusit će smrt. Ne samo doživjet će smrt, već će okusit smrt. A okusit smrt, to znači osjetit će gorčinu i žestinu umiranja. Kaže nam uzvišeni Allah, Jalla šanu, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ I kada se stranice rašire. Suhuf, to je množina od riječi sahife. A to su stranice ljudskih dijela. Stranice na kojima su ljudska dijela zapisana. onako kako uzvišeni Allah Đelešanohu najbolje zna. Jer nam kaže ma jelfidhu min qavlin illa ledejhi raqibun atid. I ne izgovori ni jednu riječ, a da kod njega nije raqibun atid. Raqib, ovaj melek na desnom ramenu, i atid, melek na lijevom ramenu, koji pišu ljudska dijela. Kada je u smrtnoj bolesti imam i Ahmed uzdisao, kada bi mu došla teška situacija, govorio bi a, a. Pa bi mu neko od prisutnih rekao da se i to zapisuje kod Melejka. I nakon toga više imam Ahmed nisu ga čuli da pušta glas u bolovima koji su ga zadešavali. Dakle, sve se od čovjeka piše i bilježi. وَإِذَا صُحُفُ نُشِرَ I to je jedan od presudnih časova. Kako će i na koju stranu će čovjeku biti data knjiga njegovih dijela. Hoće li s desne strane pa će biti ashabul jemin od onih koji su sretnici od dženetlija, ili će biti min ashabi šimal od onih kojima će se njihova knjiga dijela dati u lijevu ruku. Pa će im se reći iqara kitabek uči i čitaj svoju knjigu. Čitaj pred cijelim svijetom šta si radio na Dunjaluku kefa bi nefsike ljevma alejke hasiba. Dovoljno ti je da budeš ti taj koji ćeš sa sobom svoditi račun. Dakle, čitat ćeš šta si priredio na ovome svijetu. A nekome će knjiga biti data iza leđa. Što se tiče onih sretnika, kojima se dadne u desnu ruku, fa emma men utije kitabahu bi jeminihi, fa seufa juhasebu hisaben jesira, wa jenkalibu ila ehlihi mesrura, kome bude njegova knjiga data u desnu ruku, on će lahko polagati svoj račun. I otići će sretan svojoj porodici. Sretan i radostan da ih obveseli da je on od dženetlija. Jer na Dunjaluku to ne znamo. Osim za one za koje je Allahov poslanik, ali sada selam opet Allahovim vahjom rekao da su dženetlije. Ali koga danas vidite da kaže ja sam od dženetlija, znajte da je taj krenuo krivim putem. Jer ne zna se na Dunjaluku. To će se znati na ahiretu tek. Može se znati samo preko garancije, to jeste Kur'ana. Ako se držiš kako treba i ako su ti iskrena dijela, a to će se pokazati na sudnjemu danu. I preko objave, preko Božih poslanika, ali i zato salam. Pošto to mi danas ne znamo, ne ima danas toga ko može za sebe garantovati da je on od takvih Ali, ono što znamo, da postoji opšta garancija za mu'mine, za one koji vjeruju ispravno, koji se drže slova Kur'ana, koji nastoje da saznaju šta je Allahov poslanik, ali ih salatu wasalam, radio i rekao, i koji to sprovode u svojim dijelima. Za takve, inša Allah, nadati se da su od džennetlija. Zašto nadati se? Zato što ćemo tek na kraju vidjeti da li su ta dijela primjerna. Jer tri su svojstva koja se moraju naći u jednom dijelu da budu primjena kod uzvišnjog Allaha Đelešana. Prvo svojstvo jeste da je dijelo ispravno urađeno. Dakle, da je propisano vjerom ono što je često Allahu poslanik, ali i sad naglašavao, da to nije novotarija da to nije nešto uvedeno u vjeru, jer uzvišeni Allah Đelešanuhu ne prima bilo šta, već samo ono što je propisao, onako kako je propisao, kada je propisao, koliko je propisao, sve se to uzima u obzir. To je prvi šart, da je ispravno urađeno. Drugo, da je iskreno urađeno u ime Allaha Đelešanuhu. I Treće, da taj koji je to uradio da je musliman. Da je od sljedbenika ove vjere. Jer danas, to jeste od vremena pojave Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, Muhammeda, sallallahu alaihi sellem, uzvišeni Allah drugo ništa više ne prima. I kaže, inne dine inda Allahil islam. Samo je vjera kod Allaha, islam i ništa drugo. To treba reći nekim. Iako je ovo od osnovnih stvari početnica u islamu, ali treba nekima to reći. Kao da su zaboravili. Ne može se učiti fatiha muslimanima. Ne može se ovo i ono raditi. Kao što se dešava i čujemo neke da rade. Ne može to tako. To je, to je osnova. Dakle, više se ne prima od prije 1400 i koliko? I 22 plus 10. 32. 1432 godine. Jer 1422 je godina po hijđri. Dodaj tome još 13 godina, znači 36. 1430 i, i, i 5 godina, jel' Jel pravo? Znači, od tada se više druga vjera ne prima. Ništa. Samo islam. Drugo ne ispravno. Da i dan i noć se moli, da ne znam šta radi, da na glavu skači, ne ima fajte. I zato kuranski ajet kaže, a miletu nasibe, doći će neki koji su radili i radili, umorili se, trudili se, ali će na kraju tasla naran hamije. U džehennemskoj vatri se pržiti. Zašto? Ne može svašta kod Allaha. Samo ono što je ispravno. A šta je s onima prije? Biće židova u, u džennetu. Biće sljedbenika Isa, ali i salam u džennetu. Ali koji? Oni koji su bili na ispravnom vjerovanju do pojave sljedećeg njihovog poslanika. Što znači, židovstvo se ni, više nije primalo od pojave Isa, alaihisselam. Gotovo je. Kršćanstvo se više, ili bolje rečeno, ono sa čime je došao Isa, alaihisselam, više se ne prima taj šarijat od pojave Resula Muhammeda, sallallahu ve sellem. Zašto? Jer čovjek je dužan da vjeruje onog posljednjeg poslanika i radi po njegovom šarijatu, a da vjeruju u sve, u sve ostale Allahove poslanike. Dakle, sljedbenici prijašnjih objava koji su radili ispravno do vremena sljedećeg Allahovog poslanika u redu su, inša Allah. Dakle, to je ono, to je ono pravilo. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi. Fa ili na drugom mjestu wara'a dhahrihi iza svojih leđa ili sa svoje lijeve strane. Feseufe jedu thubura. On će prizivati svoju propast. Šta znači prizivati propast? On će žarko željeti da ga ne ima, da bude uništen, da Bog do on sam sebi može dokunisati ili da može sebe uništiti ili helač, da bude, on bi to najviše volio ali ne ima bježanja odatle više. Na drugom mjestu uzvišeni Allah nam kaže وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ Ko bude, kome bude knjiga data iza njegovih leđa. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ Reći će, kamoli sreće moje da mi nikako knjiga moja nije data. Walam edri ma hisabije. Ja lejtaha kanetil qadije. Da Bog da nisam ni saznao za ovo što, što mi je dato, da Bog do je prva smrt bila konačna smrt uništenja. Ma agna anni malije. Sve će on to govoriti. Šta mi koristi toga dana moj imetak? Heleke anni sultanije. Svoja, moja vlast koju sam imao i poznanstva i dunjalučke veze, sve to propalo. Dakle, to će biti presudan trenutak kada će se ljudima davati knjige njihovih dijela. A o tome ćemo, inša Allah, kasnije još progovoriti. Zatim uzvišeni Allah nam kaže... وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ I kada se nebo ukloni, kada više neba ne bude. U drugoj suri, suratul Fajr, kaže nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala وَجَاءَ رَبُّكَ I doći će gospodar tvoj, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, koga će cijelo čovječanstvo očekivati da počne suditi. Nevjernici ga ni tada neće vidjeti. Zašto? Jer gledati uzvišenog stvoritelja Allaha Đalešanuhu je najbolje i najveće uživanje. A to ne ima nevjernicima. Kella innahum ar rabbihim jaume idhin le mahđubun. Oni će toga dana biti zastrti od svoga gospodara. Zatim uzvišeni kaže... وَجَاءَ رَبُّكَ I doći će tvoj gospodar. وَالْمَلَكُ A meleki su već safen safa. Poredani sve u safove. Meleki prvog neba okružili ljude. Čovječanstvo cijelo se iskupilo i ljudi i džini i prvi i posljednji. Allah najbolje zna koliko miliona i milijardi i ljudi i džina i sve to ta nova zemlja podnijela na sebi. Jer će biti jedna nova zemlja koja će biti srebrenka s te boje, koja će biti ravna na kojoj ne ima planina niti udolina. I svi će ljudi stati na toj zemlji, zemlji koja se zove Erdul Mahšar, zemlja Mahšara. A Mahšar znači sakupljanje gdje će svi biti sakupljeni tu, i prvi i posljednji. Bez obzira na vrijeme kada su živjeli i mjesto gdje su živjeli. A meleki će ih okružiti sve u safovima, sve u redovima, tako će silaziti s prvog neba, pa s drugog, pa trećeg, do sedmoga neba. Jer svako nebo ima svoje stanovnike od velika. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ I kada se džehennem užari, usija i rasplamsa, iako je on u osnovi užaren, iako on u osnovi je nepodnošljiv za čovjeka, ali još više toga dana će se rasplamsati. Zašto? Jer mu je to prilika jer mu je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala obećao da će ga napuniti. I on očekuje to obećanje. On očekuje da se to izvrši. A zašto? Pa znamo da će u stvari gorivo u džehennemu biti kamenje i ljudi. Kamenje koje se u tefsirima spominje da je to kibrit. Jeste li čuli za kibrit? Jeste li čuli, jeste li vidjeli kad se to primakne vatri? Kako to gori? Jedva čeka da, da plane da se raspali. To je dunjalučki kibrit. A kakav je ahiretski? Kamen je od kibrita. I u arapskom i u našem se kaže kibrit. Jedna zapaljiva materija. A drugo, bit će ljudi kao potpala džehennemu. Vakudu hen nasu wal hijara. Čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Ali ne ovi ljudi u ovakvim tjelesima i u ovakvoj materiji koja, rekli smo, ne bi mogla izdržati ni da se približi džehennemu ko, kao leptir prema svijeći. Odmah bi otišao i ništa od njega ne bi ni ostalo. Ne mogu ova tijela to izdržati. Već jedna druga tijela koja će se patiti u džehennemskoj vatri. Wa وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ I kada džehennem kada džehennem se rasplamsa. Kaže nam Resulullah sallallahu alejhi ve sellem da će toga dana biti doguran, doveden džehennem sa 70.000 užeta. Tolika je njegova silina i veličina. A na svakom je po 70.000 meleka. Koji će taj džehennem primaknuti zemlji mahšara. Primaknuti tim džehennem lijama. I džennetlije, kada vide džehennem, bojaće se i tražiće od Allaha Đelešanovu zaštitu. Wa idhal džennetu uzlifet, a kada se džennet približi, ne kaže se kome, ali se zna kome, onim srednicima. Uzvišeni Allah nam nakon ovoga svega kaže i ovo je u stvari odgovor na ovo sve prije rečeno. Kad se to desi, kada se pro, kada nestane sjaja sunca, kada zvijezde izgube svoj sjaj, kada se planine pokrenu, kada steone deve bez pastira ostanu, kada divlje zvijeri budu sakupljene, kada se mora u vatru pretvoriti, kada se duše sa tijelima spoje, kada živa ubijena djevojčica bude pitana zbog kakvog grijeha je ubijena, kada se listovi rašire, kada se nebo ukloni, kada se džehennem rasplamsa i kada se džennet približi. Sve to kada iza njega dolazi nešto što će se desiti. A to je alimet. Sigurno će znati. Nefsun svaka osoba. Ma sve ahbaret što je sa sobom donijela. Ma ahbaret. Šta je sa sobom donijela? Sve što je sa sobom donijela na kijametski dan. To drugim riječima znači sve što je svaka osoba uradila na dunjaluku. Ali ovo je precizni izraz. Nije rečeno samo šta je uradila. Na drugom mjestu ima. Feme jamel mithkale dherratin hajren jer ko uradi koliko atom dobra vidjet će ga. Vidjet će to šta je uradio. Ne kaže se biće kažnjen ili biće nagrađen. Jer nije samo rad taj jedini šart. Ne pitaš samo jesi li radio Nego kako si radio, jesi li iskreno radio, jesi li bio ispravan i tako dalje. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيَّرَ Ako vidi ko uradi i koliko atom zla i to će vidjeti. A ovdje kaže ma ahdaret, ma u arapskom jeziku znači čestica koja ukazuje na bilo šta. Makar bilo nešto najmanje. Ma ahdaret, bilo šta da je ahdaret donijela na kijametski dan. Što znači šta je uradila na Dunjaluku i takvo joj to bilo upisano. Postavlja se ovdje pitanje. Zar, zar čovjek ne zna šta je uradio na Dunjaluku? Dva su odgovora. Prvi odgovor, čovjek uopšteno zna šta je radio ali dosta toga čovjek zaboravi. Jer će se tamo polagati račun za svaki dan i za svaki sahat i za svaku minutu i za svaku sekundu. I šta si u svakom času uradio? Ko to može od nas pamtiti? Ko to može upamtiti šta si ti te i te godine? Ne znaš koje si godine uradio, A nekada, kad ti se kaže to i to si uradio, ti kažeš nisam. Zaboravio i da si uradio. I zato uzvišen Allah kaže Ahsahu Allahu vanesuhu. Allah je sve to prikupio. Sabrao. A oni su to i zaboravili. I zato će se za sve polagati račun. I kada se mu'min boji toga dan, šta je onda s ostalima? Mu'min koji klanja, posti, i bade čini Allahu Đelešanuhu, gleda i nastoji da mu bude pokoran, ako ga gdje šeitan i kako navrati na nešto, gleda da se odmah vrati i pokaje. A šta je s onima drugim? Drugi o tome i ne misle. I zato koliko čovjek bude spreman za to na Dunjaluku i koliko se toga bude bojao na, na Dunjaluku, neće se bojati na Ahiretu bit će siguran od toga na ahiretu. Jer uzvišeni Allah Đelešanuhu ne sastavlja dva straha. Bojiš li se toga na Dunjaluku, znači ispremit ćeš se i čuvat ćeš se, pa ćeš biti bezbjedan na ahiretu. A budeš li bezbjedan na Dunjaluku, ne budeš mislio o tome, ne daj Bože, ti doće kad ti to, a doći će vakati tome. Dakle, to je prvo. Da čovjek i zaboravi sve šta je, šta je uradio. A sve će mu se predoćiti. I drugo, sve, čovjek će znati sve šta je donio na taj dan. To jeste, od onih dobrih dijela koja je učinio, znaće i pokazat će mu se jesu mu ta dobra dijela primljena. Jesu mu ta dobra dijela primljena? Uzmite suru Ibrahimu u kojoj uzviženi Allah Đelešanuhu govori o gradnji Kaabe. Njegov poslanik odabrani Ibrahim a.s. sa svojim sinom Ismailom gradi Kaabu. I nakon toga vidjet ćemo i u suri Bekari kad nam kaže Rabbena taqabbel minna. Allahu ti ovo Kabuli od nas. Ovo nam primi. Šta je on to radio? Je li nešto po svom nahođenju? po svojoj pretpostavci. Vahij od Allaha Đelešanu. Allah mu naredio, sagradi kjabu. Šta gradi? Džamiju tek tako, jel? Iako je džamija, sagradi džamiju. Kolika je vrijednost da se takvome čovjeku koji ima Allaha sagradi džamiju, garantuje mjesto u džennetu. Ko od halali metka se iskrenom namjerom to učini. A graditi kjabu znači kiblu svih ljudi po Allahovom vahju. I nakon svega toga Allahu ti meni ovo kabuli. Jer ibadet, kada učiniš kako treba, on će te dovesti do poniznosti Allahu Đelešanu, a ne do oholosti. Da kažeš, e sad sam ja postigao, sad niko više nije ko ja. Sad ja mogu raditi šta ja hoću. Odma je taj ibadet koji je učinjen bata. Jer e, dokaz da ti je neko odjelo, djelo, primjeno kod Allaha Đelešanuhu jeste da te ono navodi na drugo dobro djelo. Navodi na poniznost Allahu Đelešanuhu, na šukur, na zahvalnost, na istigfar, na veću vezu s Allahom Đelešanuhu. Nije kad klanjaš što prije to da učiniš, što prije da se oslobodiš toga. Nikako. I zato ulema sa dokazima spomenula je da je rukn i osnova bez koje ne može valjati namaz, šta? Ta'dilul erkan. A to je smireno i skrušeno namaz obaviti. I zato neispravan je namaz ono Allahu akbar, Allahu akbar. Ne može tako. Jer Resulullah ali sato selam kaže svome ashabu, kaže mu, vrati se i klanja jer ti nisi klanjao. Tri puta ga vraćaš. Pa kaže tako ti onoga koji te je poslao sa istinom, ja drugačije ne znam klanjati. A šta je? To je upravo ono, sem je Allahu alim menahamda, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Gdje je to smirenost? Kažemo, vrati se i klanjaj, jer ti nisi klanjao. I ne ima tu nikakve fetve da hiljadu muftija kaže, može, kad Resulullah sada sallam kaže, ne može tako. Nisi klanjao, kažemo. Jedan od ashaba kada je vidio jednog tabina da tako klanja na brzinu, kaže mu, otkad ti to tako klanjaš namaz? Kaže, ja klanjam ovako namaz 40 godina. Kaže, ti 40 godina nisi klanjao. Ti 40 godina nisi klanjao. Nismo mi to rekli. Nije to izmislio neko. To su riječi Allahovog poslanika, ali sad se rad. Vrati se pa klanjaj, jer ti nisi klanjao. Dakle, hoće se i skrušenost u tome namazu. Ne bilo kako, jer Allah uzvišen i to je jedna veličina. Bolje ti je dva rekiata klanjati kako treba, nego hiljadu kako ne treba, jer ono dva je kabul, a ono hiljadu ne vrijedi. Dakle, ne bilo šta sa Allahom Đelešanom. Dakle, traži se ta iskrenost i traži se ta skrušenost. Da te ibadet navede na drugi ibadet. I tako se mu'min odgaje. I zato ne može mu'min biti ohol. Ne može mu'min biti gord, ponosan na drugim ljudima. Da misli da je on nešto, a drugi nisu kao on. Mu'min ne može biti taj kom je kad se kaže, vala ovako Allahova vjera kaže, da kaže, jest, ali naše adeti, naše običaji, naše žene. Ne, ne smijem ja kući doći bez ladnog prstenja. Šta će mi kazati moja žena? Nema tu raspravi. Tu ti je, jel ti Allah preći ili ti je preći sav ostali svijet. Ma ahdarat. Ono sve što je donio na sudnji dan. Drugim riječima, što mu je prihvaćeno od njegovih dijela i ono što mu je odbačeno. I zato namazi i onda zatim svi ostali ibadeti. Zar uzvišeni Allah ne kaže feoilu lil musallin. Teško li se klanjačima? A šta je neklanjačima? Ali ne bilo kakvim klanjačima. Elledina hum an salati im sahun. Koji su nemarni u pogledu svoga namaza. Olako drže do njega. Pa će mu taj namaz na kijamenskom danu doći i reći će mu Allah te upropastio ko što si ti mene upropastio. Dovu će protiv njega činiti i biti mu tužitelj na sudnjemu danu. Dakle, moramo u osnovi, mi kao umet cijelokupni, da promijenimo svoj odnos prema Allahu Đalešanovu, kako bi i on promijenio svoj odnos prema nama. Jer ovo danas što se radi od muslimana, to je prije bilo nezamislivo, a kamo li da neko uradi? Allahu poslanik, ali i sato selam, radi jednog muslimana, rat diže. A danas, kad bi sve do jednog uništili, Allah najbolje zna ko bi se digao. Dakle, mora se naša situacija izmijeniti u osnovi. U osnovi da budemo za našu vjeru i da nam je ona glavna i da to drugi znaju, pa će Boga mi i oni drugačije gledati. A gledali, ne gledali, onda ćemo biti snaga i onda ćemo biti, što kažu, faktor koji utiče na sve ostalo na dunjavuku. Dakle, to uzvišeni Allah od nas traži traži iskrenost u dijelima i traži da budemo opredjeljeni za njega i raditi onako kako je on propisao. Inače, doći će dan suda. I rekli smo, ovi ajeti, kada su objavljeni, kada su objavljeni, nisu u Medini objavljeni. Kada su muslimani već imali vojsku, kada su muslimani već imali sve što je potrebno jednom muslimanskom društvu, ne, Ovo je u vremenu kada se jedan od njih bojao da javno klanja. Ko što se danas jedan boji od nas izaći sa ženom, nas možda tako i ne primjećuju, ali sa ženom pokriveno među svijet, da nam neće šta kazati. Tada je to bilo objavljeno. Kada muslimani nisu imali nikakve snage. Ali je ovo odgojilo i ovo je uspostavilo na njihove noge kako treba. Tako da su sutra i pred Cezara, pred Kajsara, pred Kisru, perzijskog vladara, pred sve ostale vladare svijeta, jedan od njih bi stao i rekao istinu, nije se bojao u ima Allaha ničijeg prijekora. Dakle, vidimo iz ovoga praktično da su ovo ajeti koji su objavljeni u najtežijim momentima za islam i muslimane – pa su ih ojačali i očvrsli. Jer kad musliman zna da će doći ahiret, da će polagat račun pred Allahom Đelešanu, šta ima da se boji, koga da se boji na dunjalu? Šta ima najgore, recimo po pretpostavkama, izgubit život? Pa nije to kraj. Nije to kraj ima ahiret. Tamo je prava nagrada. Ako si pravi mu'min, nema šta da gubi, da, nema šta izgubiti, samo dobivaš. Kutari su od tebe laja. Tvoje grije ako te uklonio tvoje grijehe na sebe smako, na sebe preuzeo. Ti ode čist, nema šta izgubit. Izgubiš samo ako ne očišćen odeš pred Allaha Đelešanu, ne opredijeljen. Jer ko ne bude ovdje na Dunjaluku čvrsto znao kud ide i šta mu je cilj, neće ni tamo na Ahiretu znati. Ko na Dunjaluku nije bio u safovima džemata i tako dalje, I tamo ne zna kome će pristati. Vidjet će ljudi svemu i svačemu pristaju. I onda prema tim skupinama koji su slijedili, idu sa njima. Alimet nefsum ma ahdaret. Ove riječi, kada je čuo Omer ibn al-Khattab, radijallahu anhu, rekao je, ovo je najriječitiji govor. Jer zaista, Kur'an je opisan riječima uzvišenog Allaha dželle Đelešanuhu huwa adhake wa abka To je taj govor koji te raspoloži, a isto tako te rasplači. Govor uzvišenog Allaha dželle Đelešanu. I ljudi su ga poznali. I to im je bio dokaz da je da je u stvari ovo objava od uzvišenog Allaha dželle Đelešanu. A kako i ne bi poznali? Pogledajmo mi na Dunjaluku jedan primjer. Mi koji nešto znamo od ovih dunjalučkih nauka, neko je pozna, zna ovaj jezik, neko ona i tako dalje. Ko zna ove strane jezike? Među Arapima, na primjer. Vrlo lako, čim neko progovori, može poznat, a ti si iz Misira, ti si iz Šama, ti si iz Arabijskog polotoka, ti si od ozgoj Sjeverne Afrike, negdje iz Tunisa, tu si negdje. Kad ove, progovore negdje po Evropi, kažu, a ti imaš bečko narječje, njemačko, ti imaš ovo. Kad se među ljudima pozna po narječjima, kako se to ne bi poznalo između govora stvoritelja i stvorenja? Kad je tako među ljudima, među stvorenjima Allahovi, ne samo po tome narječju, nego se poznaje u osnovi po govoru i zato čim su ljudi, čuli govor Kur'ana, prihvatali su islam. I tada je bilo problema, ko što ih i danas ima. Kada su vidjeli neki da će im to poremetiti njihove pozicije na vlasti, njihovu ekonomiju takozvanu ili njihove ovo svjetske koristi, izdali su naredbu i rekli la tesme'u li hadal Kur'an. Nemojte slušati ovaj Kur'an. I bilo je jedno vrijeme u Mekki kada je Kur'an bio zabranjen da se sluša. Jer ne može ono me zabraniti da uči. Ali može ono me zabraniti da, da ga sluša. Pa su potajno dolazili nekada i slušali Kur'an. Nekada bi se na putu sretali dolazeći da čuju Kur'an. Jer to je neobičan govor. džini kad su čuli ovaj govor, A mi znamo šta su džini. Nevidljiva bića koja puno duže žive nego ljudi, brže se kreću, prenose informacije i tako dalje. Znaju, imaju mogućnost da saznaju dosta toga, više nego ljudi. Kad su čuli učenje Kur'ana, rekli su Inna se mi'na Kur'ana da'ađeba. Mi smo čuli jedan čudan Kur'an. Čudo jedno. Nikad to prije nismo čuli. oni drugi kažu se mjena kitaben unzile min ba'di Musa. Čuli smo knjigu koja je objavljena iza Musa. Što znači od Allahovog poslanika alaih do Musa alaih sallam negdje oko hiljadu i pol godina. Oni to kažu knjiga koja je objavljena iza Musa alaih sallam. Znači to je njima blizu negdje. Unzile min ba'di Musa. Došla je iza Musa. Oni se začudili tome govoru. I mi ne možemo, opet ponavljam, ni zamisliti kolika je šteta čovječanstvu, a da ne kažemo ovome islamskom ummetu to što se ne zna i ne poznaje arapski jezik. To što arapski jezik nije prvi na Dunjaluku, da ga svi ljudi razumiju. Jer uzvišeni Allah kaže فَأَجِرْهُمْ حَتَّى يَسْمَعُوا كَلَامَ اللَّهِ Daj im priliku da čuju Allahov govor. Da ne imaju opravdanje. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينُ Kur'an kaže da smo ga objavili ovaj Kur'an nekim strancima, ne Arapima. فَقَرَاهُ عَلَيْهِ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ Pa da im je učen, ne bi vjerovali u njega. Što? Zato što ga ne razumiju. Mi sada govorimo da cijeli svijet treba da zna arapski jezik. kome je pravo, kome je krivo. Neko govore šta hoće. A šta je sa nama muslimanima? Znači to da mi muslimani ne trebamo? Mi smo preći da se ponosimo ovim. Pogledajmo kod židova kako je. I svih krajeva svijeta se sakupljaju. I kolika sredstva troše da svoj hebrejski jezik ožive. Jer znaju da je u tome njihov obstanak. A nas musliman kad dođe negdje, izađe iz naših krajeva, stidi se da kaže sahan, nego kaže tanjir. Što, jer će se kazat, evo ga, došao musliman iz Bosne negdje od ozdo. Stidi se da govori svojim jezikom koji je u stvari poneka riječ provukla se u naš jezik i ostala do današnjih dana. Nisu je uspjeli istrebiti. Ni Karadžići, ni onaj prvi, ni onaj drugi. Ima i prvi jedan. Kažu, Vuk se zove. A ima onaj drugi Karadžić. Koga fataju, tako rekuć. Ako ga fataju. Nisu uspjeli to istrijebiti. Nisu uspjeli to uništiti. Čega se stidi? Stidimo se nekada koju riječ progovorimo, koja vodi porijeklo iz toga. Da nam se ne kaže, eno ih, imaju neku vezu s Arapima. Šta je to sramota? Imamo vezu sa svim muslimanima svijeta. Šta je to? Hoćemo li se odreći svoje vjere? Hoćemo li se odreći Kur'ana koji kaže innemel mu'minuna ihva? Svi mu'mini mogu biti samo braća i ništa drugo. Treba li mu pomozi ga? Je li napadnu, stani uz njega? Ili se bojimo? Ili ne smijemo? Ili gledamo šta će nam se kazati? Dakle, Prvo, mi treba svojim primjerom da pokažem. Jer ono danas što se nama radi, ono danas što se nama čini, nije bilo ni zamislivo. Jučer, a kamoli prije toga. Iako se mi kao umet ne promijenimo i ne promijenimo naš odnos prema našem dinu, ne daj Bože, može se svega očekivati. I svašta nas može zadesiti. Fela ukosimu bil hunnes. I zato, kao poruka ovoga jeste, vi nastojite svi. Jesi li jednu riječ iz Kur'ana naučio arapskog jezika, ponosi se time. Hvataj to, jer kad učiš strane jezike, pa ovo ti je preče, jer ovo učiš radi ahireta, a ono učiš radi dunjaluka, radi para koji će kasnije proći, doć i ako dođu i proć. A ovo ti ostaje. I zato arapski jezik je nužan za tebe. Nemoj da budeš pasivan u pogledu svoje vjere. Nauči koju riječ, ponosi se time. I drugo, našu djecu postićimo na to. Postićimo njih ono što je nama prošlo, da, da oni nauči da oni među sobom arapski jezik govore. Jer to nije vezano za naciju, to nije vezano za ovu ili onu državu, to je vezano za naš din, za našu vjeru, za razumijevanje Kur'ana, za razumijevanje hadisa i tako dalje. I to je jedna obaveza i dužnost. Fela uqsimu bil hunnes, kaže nam uzvišeni Allah dželle i kunem se bil hunnes zvijezdama koje se skrivaju. Ima Allahovih stvorenja i ima Allahovog stvaranja za koje mi nismo ni čuli ni vidjeli. Ne znamo to uopšte. A kamo li da pouku uzmemo iz onoga što smo vidjeli? Allah nam dželle šanehu govori o svojoj veličini el džavaril, one koje se kreću. Ko je uspostavio taj savršeni zakon u kosmosu? Kretanje tih zvijezda, da ne naudi zemlji. Ko je to uspostavio taj zakon? Mora da ima zakonodavac koji sve prati i kome je sve poznato. El kunnesi koje se gube iz vida. Čas ih vidite, čas ih ne vidite. Šta se to dešava? Ko je uspostavio taj savršeni red? Koji je to sistem? Je li to sistem onase koji kad se isključio ne znaju šta je bilo, ko je to uradio, šta je? Ne znaju ništa. Ako reklo bi se sve znaju, ne uzubila. To je pitanje ak ide. Allah Đelešanu jedini zna sve. I on sve prati. I on je najmoćniji. Nego ljudi hoće da prevare jedni druge. Da kažu, ne, mi znamo sve. Mi sve pratimo. Nas se bojte. Ne uzubila samo Allaha. Fela tahšeuhum vahšeuni. I ne bojte ih se. Mene se bojte, Allah kaže. Jer hoće da se kaže, mi sve znamo. Šta radiš u kući znamo. Dobro bi bilo da vi znate šta se u vašoj kući radi. A nije u našoj. To bi trebalo tako da bude. El džavaril kunnes. El džavaril kunnes i zvijezda koje kreću se po određenim putanjama po Allahovom zakonu i koje se skrivaju. وَلَّيْلِ إِذَا أَسَعَسْ I tako mi noći kad svoj veo spušta. Mrkle one noći. وَصُبْحِ إِذَا تَنَفَسْ I tako mi zore kada diše. Kako to zora diše? Šta se to dešava? Novi dan dolazi. Novi život se rađa. Veliki Allahovi znakovi i ajeti. Ovo ćemo se inšala ponovo vratiti. Innehu le kaulu rasulin kerim. To je bez sumnje, to je sigurno riječ kaulu. Kako riječ? Kako riječ? Zar to nisu riječi? Zar to nisu rečenice? Govor. Kaul. Naziva ga, to je riječ. Kako? Jer sve je jedinstveno. Ovo se ne suprostavlja ovome. Jedinstven govor kao jedna riječ. Drugim riječima cijeli ovaj Kur'an kaže vam Allaha vjerujte. I to je cijela poruka i od dženneta i od džehennema i od namaza i od zekata i od borbe na Allahovom putu i sve, sve, sve u ovoj vjeri jeste vjerujte Allah. A to svoje vjerovanje pretočite u pokornost njegovoj. Njegovoj pokornosti. To jeste pokažite i dokažite to. Le kaulu, to je riječ resulin poslanika kerim plemenitog, koji pri sebi ne ima mahana, bezgriješnog, meleka Džibrile Emine. To su Allahove riječi, normalno, ali on ih je prenio Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, od koga? Od uzvišenog Allaha te bareke wa ta'ala sa sedmog neba na zemlju. Kolika je to snaga, kolika je to udaljenost, kako je to čudo vahi, inša Allah, o tome ćemo progovoriti. Ali hoću da vam kažem ovome ajetovom prilikom prije nego što nam vrijeme istekne, kad uzvišene Allah kaže vi kuvatin, koji je snažan. Kad Allah kaže da je neko snažan, vidit ćemo šta znači. Inde dil arši mekin, onaj koji je cijenjen kod vlasnika velikog prijestolja, velikog arša prema kojem je i kursi i cijeli kosmos, a li zemlja kao jedna halka koja se baci u, u pustinju prema tome aršu. Da vidimo nešto o kazivanju o Džibrili Eminu. A to ćemo vidjeti, inša Allah, kroz to ćemo, inša Allah, vidjeti kroz kazivanje o tome kako je Džibrili Emin uništio lutov narod. Poznato nam je da je ovaj melek zadužen za vahij, za Allahovu objavu. To jeste za ono što uzvišeni Allah Đelešenuhu kaže da prenese njegovim poslanicima. Nekada su čuli direktno Allahov govor, neki Allahovi poslanici. Kao ko? Kao prvi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, a gdje to? Na sedmom nebu. Inde sidretil munteha. Kod sidretul munteha. Na mjestu gdje je uzvišeni Allah Đalešanuhu govorio sa njim. I gdje mu je naredio namaz. I njemu i njegovom umetu. I govorio je s kim? Sa Musaom, alaihi I čuo je Allahov glas i Allahov govor. A nekada je Allahov govor prenošen preko Meleka Džibrila. U slučaju Lutovog, ali i selam naroda, uzvišeni Allah Đelešanuhu poslao je Meleka Džibrila da uništi taj narod. Imamo više predanja o tome E, između ostalog Muđahid kaže Džibril je uzeo lutov narod i zajedno sa njihovom stokom i imovinom podigao uvis. Cijelo jedno mjesto. A kaže se da su to bila četiri mjesta. Sodoma, Gomora, Saba i Saud. Dakle, četiri mjesta koja je Melek Džibril podigao uvis. I to je uzoru bilo. Džibril je uzeo lutov narod i zajedno sa njihovom stokom i imovinom podigao uvis tako da su stanovnici neba čuli lavež njihovih paza. Zatim ih je izvrnuo. Naopak. A Katade kaže, isto jedan od mufesira, među tavinima, saznali smo da je Džibril alihi selam, a i za meleke se kaže alihi selam. Što? Zato što su Allahova stvorenja. Zato što su Allahova stvorenja. Da mu Allah podari spas toga dana. I ima će trebati spas toga dana. Pošto se rasvanulo, raširio svoje krilo, jedno od šestotina. I rasturio sve što su imali na zemlji kuću, kuće, stoku, kamenje, drveće, zatim je sve smotao u svoje krilo i popeo se na ovo svjetsko nebo, tako da su stanovnici čuli glasove ljudi i pasa. Potom je to izvrnuo i poslao na zemlju, pa je jedno drugo smrvilo i ono što je bilo gore došlo je dolje. Uništio ih tako. A šta se desilo na E, sa tim narodom, kaže nam uzvišeni Allah tabarek wa ta'ala, فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا A kada pade naša naredba, dakle kad dođe vrijeme naše odredbe, جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا Što se desilo pred izlazak sunca, kaže uzvišeni Allah, učinili smo da ono što bi gore, da bude dole. Dakle, da bude izvrnuto. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلِ I na njih kao kišu grumenje od pečena blata spusti smo. To jeste od skamenjene zemlje. Mendudin, koja je neprestano sipala po njima, iako su bili izvrnuti. Ali Allahov azab poseban. Stalno, neprestano sipala museu emeten koje je bilo obilježeno. Mufesiri kažu svaki komad je bio obilježen na koga će pasti. Svaki komad je bio obilježen koga će zadesiti. Dakle, iz ovoga vidimo da uzvišeni Allah Đelešanuhu nam opisuje veliku snagu toga meleka. Meleka Džibrila u, kod Ibn Abbasa se spominje e, da nam kaže u vezi ovoga naroda i tih radnji koje su oni radili, nemoralnih, to jeste ženili su se muškarci sa muškarcima, a žene sa ženama i imali tako bračni život. Kaže nam u hadizu koji je Merfor doseže Resulullah sallallahu alaihi sallam, koga nađete da radi slično lutovom narodu, ubijte ga i onog ko to čini i onoga nad kim se to čini. Imam i Šafija i jedan dio islamske oleme smatraju da takve treba ubiti. Bili oni oženjeni ili, ili ne. Prema ovome hadisu. Dok imam Ebu Hanife zastupa mišljenje da ga treba baciti takvoga svakako ubiti, ali da ga treba baciti s visine. Tako što će na taj način biti ubijen, a za njim pobacati kamenje kao što je uzvišeni Allah Đalešanu učinio sa lotovim narodom. I ovo je opet jedan išaret i znak e, za one koji kažu da se pridržavaju hanefijskog mezeba. Imam Šafija kaže treba ga samo ubiti. Ali u ovome slučaju imam Buhanife žešći. Kaže, jes treba ga ubiti, ali to ubijanje će biti što će se baciti sa visine i na njega kamenje pobacati. Da ne misle neki hanefijski mezeb, možeš ostaviti namaz, možeš svašta. Ne, ne, to je što je svatanje nekih tako, ali takav hanefijski mezeb nije. Nije to nacionalni mezeb, nego je to jedan od priznatih mezeba islamskog ummeta, jedan od pravnika islamskih koji je prihvatio ovaj islamski ummet koji su govorili po dokazima Kur'ana i sunneta Rasula Ali Sadu Sadu. Dakle, iz ovoga vidimo veliku snagu toga meleka koji je donio vahje Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi sallam. Kako mu je donosio vahje? U kojim prilikama sve? Načini? I ostalo, inša Allah, u sljedećim kazivanjima ćemo to, ako Bog da, inša Allah, obraditi, kao i pitanje da li je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem vidio Allaha dželešanuhu i ako jest, kako ga je vidio? I pitanje da li je vidio Meleka Džibrila kada i i kako u nastavku ovih kazivanja u suri Etekvir. Molim uzvišenog Allaha tebara kvatala da nas pomogne, ojača i učvrsti na pravom putu. Amin, ya rahman, rahim Subhanak Allahumma, bihamdika, an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik